Tantas coisas que eu pensei e não falei Tantas coisas que eu tentei e não provei Talvez por desespero ou talvez por medo De te encarar de frente Invento uma desculpa sempre que você me liga Não sei se a hora é certa pra entrar na sua vida Prefiro ter cautela pra não estragar tudo Manter o nosso amor de pé você por perto Te evitar não é o certo pra manter você aqui Pra ter você distante Quero a vida como antes, antes de te ver Sem te conhecer Você me dominou E agora eu só penso em te amar Te amar, te amar Você me entorpeceu Sou todo seu, não vejo outro em seu lugar Você me dominou e eu só Sou tolo se eu não vejo outro em seu lugar ah, ah, ah, Lua Santana Chega Invento uma desculpa sempre que você me liga Não sei se a hora é certa pra entrar na sua vida Prefiro ter cautela pra não estragar tudo Manter o nosso amor de pé Pra ter você por perto, te evitar não é o certo Pra manter você aqui Pra ter você distante, eu quero a vida como antes Antes de te ver, sem te conhecer Você me dominou e agora eu só penso em te amar Te amar, te amar, você me entorpeceu Sou todo seu, não vejo outro em seu lugar Você eu só penso em chama, chama, chama Você me entorpeceu Sou todo seu, não vejo outro em seu lugar Você me dominou e eu só penso em chama, chama, chama Você me entorpeceu Sou todo seu, Obrigado, meu irmãozinho. Os meninos, rapaz, obrigado. Deus te abençoe. Obrigado por ter aceitado esse convite, tá, cara? Que honra, rapaz. Coração. Rapaz, é uma honra toda minha, cara. Não fala um negócio desse, não, que cantar pra vocês, pra mim é uma honra, é um prazer imenso. <laughs> cantar pra essa galera linda de Goiânia. É bom demais, tô com saudade de vocês, viu, gente?